yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up, oh oh, and if you fold it up, eh eh. cause this is Africa. Welkom by Gogabyt nummer 21. Dit is die 13de Junie en dit is 'n Sondag aan, net so voor 7. En uh ja, die sokker wêreldbeker het afgeskop daar in Suid-Afrika Vrydag met 'n Suid-Afrikaanse span teen 'n Meksikaanse span. Bafana Bafana het nogal nie sleg gelyk nie. Ek is nogal heel impressed terwyl ek gekyk het. Uh, ek dink hulle het 'n bietjie die Meksikaanse ouens 'n uh, eh, bietjie 'n run vir hulle manie gegee en net so amperkies, amperkies het hulle weggestap daar so met die wen. Maar 1-1 uh, gelijkop is nie te sleg nie. Ek weet nie, uh, eh, my in Engeland is allemaal opgewonde en die gewone praaterij van kan Engelande die keer doen en hoe ver gaan hulle kom is nou al bykie afgesaagde story. So is lekker om een bykie van een ander tyk op het te kry uh, om die wereldbeker in Zuid-Afrika te hee die hele sokkermania wat daar op die oomblik aan die gang is. Uh, ek dink dit is die atmosfeer soos amper verwag kan word sou altyd goed gewees het. Ja, daar's nou al 'n paar slegte dinge van een of ander klomp joernaliste wat uh beroof is en ek dink een van een van die span die Argentynse span dalk is um is ook in 'n hotel ehm um, van hulle goederes is gevat. Hulle was nie daar gewees dink ek nie, maar dit dis nou maar van die goeder wat van die storieetjies wat nou sal ehm um, oorhangend wees oor oor die die hele wêreldbeker, maar ek dink oor die algemeen die stadion lyk like fantasties. Die atmosfeer is ongelooflik. Ek dink nie die ek weet nie mense in Suid-Afrika bly is seker nou nie so gelukkig met die Bobozwela se klanke nie, maar daai goeder het 'n manier om 'n uh, 'n atmosfeer te skep wat ek dink 'n bietjie moeilik gaan wees vir die ouens om gewoond te raak op die veld. Eh uh, FIFA het gesê hulle wil probeer laat die mense dit nie in die stadions inbring nie, maar dit is tog deel. Dit is dit is nou maar ek dink hulle sal dit net erger maak. Dit is deel van wat Suid-Afrika bied of Afrika bied vir die wêreldbeker en vir vir vir die voetbal, vir die sokker, vir sokker. So ek dink nie dit moet verbân word nie. Ek dink hulle moet nou net gewoond raak daaraan. Dis nou net vir 'n maand en dan dan is dit ook nou verby. Maar die atmosfeer is so aanloklik. Ek het sommer uit nuuskierigheid gekyk of jy nog kan kaartjies kry. Nou is nog hier en daar 'n kaartjie wat jy in die hande kan kry vir vir games. En uh vliegtuigkaartjies is natuurlik stupid pryse. Maar dit maak jou 'n bietjie lusvol om oor te vlieg en 'n game daar te gaan die atmosfeer. Die atmosfeer as die atmosfeer so goed kan travel op die, um, oor die televisie, imagine die gevoel wat het moet wees as jy in een van die stadion sit. So ek is bykie jaloers op die mense wat kaartjes gekry het uh, vir funny games daar in Suid-Afrika, maar uh, ek dink, ek, ek moet eerlijk waar sê, ek is verras met die, die unity wat die land aanbied vir die hele story. Maar dit is nou maar hoe dit afgeskop word. Ons het nou vandag het ons gister Engeland teen eh, Amerika gespeel. Ek weet vir my. Ek het my blik uit al. Nou, dan sal ek verder met die plan dan sê. Maar ja, so gistermiddag het ek toe uh, gaan loop vleis koop en ehm um, ek het die braai by my skoonsussie aan mekaar gesit en ehm um, 2 uur toe begin ek al vleis braai. Nou, ek het vleis gebraai van 2 uur af tot 6 uur toe en ek het die hele tyd die mense daar rondom die vuur laat laat bietjie hawer met uh toets happies. Ek het uh verskillende boerewors by die Suid-Afrikaanse winkel gekry en ek het ook 'n paar chops met 'n paar spices en ek het hoender en ek weet nie wat se so goeders nou nog nie, maar ek het vir jou ge, gebak en brou en gekook en ge, gebraai laat dit uh eh, dikstukke sit daar so by my skoon soos hulle in 10 tyd by die game anders is ons nou almal lekker trommel dik gevreet. En so teen halfpad het ons nou reg vir ons pudding gewees. Maar die atmosfeer ewen vir dit was iets wat ek in in my familie, my skoonfamilie nog nie ervaar het nie. Ehm um, dit was dit was net lekker geweest. Ek het dit regtig baie verskriklik baie geniet. Ons het gebraai en gekuier en gesels en bietjie die bal in die, in die tuin rond geskop en dit was ehm um, fantasties gewees. So ek is bly dat as die wêreldbeker niks anders bied nie, ons altyd daai atmosfeer sal kan onthou. Ek kan onthou in die in die rugby wêreldbeker in 95 toe in Suid-Afrika was die atmosfeer na dit was net absoluut fantasties gewees. So ek wil ek dink Bafana Bafana moet baie goed doen of ten minste kwalifiseer deur hulle openingsrondes en dit sal nog 'n verbasing wees maar either way dit is net lekker om ander ander lande ook te kyk ek het by die werk het ek in my sweepstakes dat ek um, Spanje gekry wat natuurlik een van die favourites is so is nie te bad nie maar een my vriendin het Suid-Afrika gekry en sy was nogal heel in haar skik geweest toe sy nou uh, Vrydag die game gekyk het dat hulle nie te sleg lyk like nie. <laughs> Ehm um, maar ja nee, dit ek dink almal gaan sokker praat en sokker praat en dit gaan nou seker nog vir 'n maand of so aanhou. Ons sal sien hoe gatvol ons raak hier teen die derde of tweede of derde week. Maar tot my dan dit lyk vir my na 'n heel lekkerste storieetjie daarso. Soos ek sê, alles die stadions lyk pragtig, die atmosfeer lyk fantasties. En dis amper al bietjie nodig het is 'n daai daai saam staan in atmosfeer wat wat alles net beter laat maak vir die mense wat geld uitgehaal het om daar te kom. Ehm um, uh, Nelson Mandela sou ook op die openingsdag sou hy by die game gewees het, maar sy ek dink as sy kleindogter is dood in 'n karongeluk die dag voor dit, die vorige aand, sou toe kon hy dit dan nou nie gemaak het oor persoonlike redes nie. Maar ewen dit is fantasties dat een persoon nog steeds soveel impak kan hê op op op 'n nasie. Dit is dit laat jou amper glo dat daai hele saam staan storie kan regtig waar werk. As almal net een ietsie kan kry dan dan uh, lyk dit nie na 'n slegte prospek nie, nee. Dis net om om dit aan te hou. In 'n geval, ek het nou seker so 'n paar weke terug met julle of so 'n week en 'n half laas met julle gepraat. 'n Dag ek net lag het op gou om julle gesels weer. Ek het hierdie week gaan kajak en ons het uh vir die mense van my blog gelees het, het moes ons 'n seal slide entry gedoen het in die water in. Nou hulle sit jy so op 'n op 'n slide en dan moet jy stampel jou nou af met jou bootjie en dan dobber jy net nou daar in die water in. En ek het nou tot in die water gemaak en ek was al raai uit geweest en toe ewesklik toe tuimelik nou om in die water in en dan moet jy nou oor ander dinge begin dink om hoe om gered te word. En daai water was so koud, halfpad hierdie ding te sê my brein vir my nee, jy's nou besig om te verdrink jy met uitklim. En so het ek toe net myself uit die bootjie uitgetrek en toe ek my kop oor die water uitsteek, besef ek maar ek was nog net vir 'n paar sekondes in die water gewees. Maar ek het myself vas oortuig dat ek besig is om te verdrink. Uh, ek ek weet nie, dit is 'n snaakse ding want ek het nou hierdie hele kayak story begin en ek geniet dit, ek geniet dit rarig, maar ek haal dit om my oore nat te maak. Dit is net die gevoel van water in jou oore wat ek nie kan hanteer nie. Nou, ek het uh, eh, krommets gehad as een kind en ek associeer water in my oor met hospitaaltijd en ek denk die associatie as groot mens is nog bykie in my kop vastgehaak. So ek moet um, ek moet seker nou maar bykie meer oefen en gewoon traak daaran om my uh, eh, oor onder die water of in die water te sit. Want uh, jy kan nie een rescue doen onderste boe as jou kop nie in die water is nie. Maar in elk geval, so het ons toe dan nou dinsdag se, se red en duik en, en versuip sessie oorleef. Ek het, uh, donderdag het ons, een lekker lang dag, ons het een lang naweek gevat, ek my man, so donderdag en vrijdag afgeboek. Ons is donderdag het ons hier afgegaan, seker so 2, wel so net so onder die 3 ure se se ry van ons af van Londen af tot by Alton Towers. Nou Alton Towers is 'n is 'n groot theme park waar hierdie groot rollercoasters en goeders kan kry. En so het ons toe nou soon toe afgegaan vir ons uh, ons was nou so rukkie paar jaar terug laas daar gewees. So het ons nou besluit ek vat toe ook toe my Latwin vriendin saam met laat ons uh, saam gaan en sy het dit nogal geniet. Sy verbaas my altyd. Sy so so maar gat meisietjie en sy sy so braaf. Uh, jy jy kan vir haar enigiets sê en haar enige plek afgooi en sy kom saam. Sy het so ook saam met my begin kajak en Ehm um, so met al die groot raaide sê hy, as ons sê ons gaan weer en gaan ons weer en sê nee, jy mag nie meer vashou nie, dan hou sy nie meer vas nie en So sy is nogal 'n goeie bok vir sport. Maar dit was 'n lekker lang dag. Ons het 5 uur hierso weggetrek en ons het daar toe eers gaan optel en toe ons sien af vir uh, eh, Alton Towers toe wat amper in die middel van uh, Engeland is. Soos ek sê, is vir 3 ure, so net so onder die 3 ure se eh, karry van die, van Londen af of van ons af. En daar gekom het ons toe 'n koffietjie en 'n croissant in die gedrink en geëet ons ontbyt toe en dan vang jy nou so 'n shuttle trein dingetjie nou in tot by die hek waar ons ons kaartjies nou optel en ons het al drie ons kaartjies oor die internet bestel. En die hekke maak ehm um, 10 uur maak die hekke oop, maar hulle het ons toe laat ingaan ehm um, net na 9 laat hulle ons toe in en omdat ons aan ehm um, op die internet ons kaartjies geboek het, kan ons toe 'n halfuur vroeër in die park ingaan So al hierdie groot al hierdie massa mense wag toe buitekant hulle kaartjies by die hek gekoop het tot 10 uur toe. En teen tyd by die hek oopgemaak het, was ons al op 4 4 rides gewees. <laughs> Of 4 groot rides gewees. So dit was nogal eh, 'n uh, ietsie te om te onthou as jy ooit Alton Towers te gaan definitief bespreek oor die internet en dan kan jy darm so 'n halfuur head start kry op die mense of op die uh, massa mense wat gewoonlik vir jou wag. Dit was 'n baie lekker dag gewees, soos ek sê, ons het ehm um, lekker nat geraak met van die water waterslides ons het die groot ride lekker gery en ons het die nuwe rollercoaster die nuwe rollercoaster Bolton Tales naam nou is 13 nou op een stadium dan voel dit of die um, rollercoaster val soos net vertikaal val en dan trek die ding jou nou agter uit in die donker dit was nou nie vir my so exciting ride soos wat hulle uitgemaak het nie daar's heelwat ander um, rollercoasters in, in nie net in Oldenhaus nie, maar ook in Thorpe Park wat die een is bietjie naby in Londen is wat bietjie meer exciting is. Maar ehm um, hulle moet nou maar seker hulle promosiewerk doen om om mense deur die hekke te kry vir die nuwe ride. Maar ek dink hulle het gelieg want dit is nou regtig nie meer so exciting so roller coaster waar ek was nie. En ons ook omdat dit die nuwe ride is, moet jy omtrent 'n uur in die bladdie ry staan. So dit was nou nou vir my. Ek dink die die afwagting en dan amper die teleurstelling van dit is nie regtig so goeie raai nie was bietjie van 'n van 'n downer geweest, maar die res van die dag baie baie lekker geweest. Ons het op die groot raai seker 2 of 3 keer gegaan en uh, van die kleiner raai het ons maar net soos in, ons probeer alles op die op die kaart aftik soos ons dit ry. En teen die einde van die dag het ons iets soos 22 raids gedoen. So, mm, nie te bad nie. En toe moes ons nou die lang pad af terug Londen se kant toe vat en dit ons seker so 10 uur se kant hier aangekom weer terug in Londen. Toe Vrydag was dit die Wêreldbeker begin gewees en ons het 'n bietjie laat geslaap en die vorige dag was ons nou 'n lang dag gewees. En met die opstaan tyd het ons uh ontbytjie ek het vir my 'n uh, eh, ietsie gemaak om te eet en dit ons die wêreldbeker openings gekyk en dit was redelik groot Afrika georiënteerd geweest, maar ek dink dit was nogal gepas geweest vir die eerste keer in Afrika kontinent. Ek dink dit moes dit het 'n groot verantwoordelikheid gehad om die hele kontinent te verteenwoordig en dit het nie 'n te bad job gedoen daarmee nie. So het ek ons 'n uh, eh, bietjie dit gekyk en het ons eers soos ek sê die eerste game gekyk wat baie meer opwindend was as die Engels teen Amerika Oké, okay, ek kan dit vir jou duidelik vertel. Ek voel hierdie kleiner spannetjies wat teen mekaar speel lewer gewoonlik nogal opwinding op om na te kyk. So definitely worth it om te gaan om dit te gaan kyk. Wat het ek o, ek het my gat afgesukkel om uh, ek het 'n rekening, 'n eh, telefoonrekening of kontrak met T-Mobile En toe ek nou die iPhone laas jaar gekry het, toe ek nou basies twee kontrakke wat ek op gelyktydig hardloop. En hulle wil toe my 'n eh, kansellasie fooi betaal om my T-Mobile kontrak uit te koop. Wat belaglik was want hulle jy verloor jou loyaliteitsdiskant of een of ander ding. So toe laat ek hom nou maar net hard tot aan die einde want hy was nou nie so vir baie geld gewees elke maand nie. En nou is dit 30 dae voor dat hy verval ek vir hulle e-mail gestuur en vir hulle gesê oor hierso. Daar's niks op julle webwerf wat vir my mooi verduidelik wat ek vir julle moet stuur om te kan kanselleer nie. Stuur hulle vir my e-mail terug nee. Ek kan nie kanselleer voordat ek nie met een van hulle konsultante gepraat het nie. Nou dis nou al klaar 'n strong storie daarin, maar toe bel toe bel ek hulle dan nou maar terug. En die ouetjie was nou heel ongeskik. Hy is nou een van daai ouens wat jy sommer nou bly is as jy klaar is dat jy nou nooit weer met hulle hoef te praat nie verstaan nie hoe mense dit in, in call centers werk. Hulle is die voorpunt van jou um customer service departement. En hulle praat met mense asof hulle stupid is. Dit ek verstaan dit nie. Jy moet ek dink jy moet bietjie meer tyd spandeer in jou span se uh, like customer facing deel as aan die ander deel want o, hel daai ou het my so die hel in gehad ek het amper vir hom geskree aan die einde van dit het hom gebel en ek het hom gesê hoor ek het, ek is nou nie seker wat se naam die kontrak is of ek nou my eerste of my tweede naam gebruik het en my ma het my mos met twee name gedoop. En ehm um, nee sê hy het my o ja, die ander ding wat ek ook met hulle sukkel vir die laaste 2 jaar sukkel ek my gat af om my nooiens van oor te skuif na my getroude van toe op my kontrak. Ek het nou al my my uh, trousertifikaat seker vir 6 keer gestuur. En nog steeds kom die berry ding nie oor nie. So ek was nou al klaar 'n redelike gat vol stadium geweest. En toe ek nou die ou bel, sê ek van wel, ek kan nie onthou wat op my eerste naam of my tweede naam die kontrak uitgeneem het nie, maar daar's altyd die name kyk net nou maar onder dit. En dis my polisnommer en dis my paswoord en al my storieetjies is toe net nou maar daar. Arrogante ouetjie sê te vir my nee, ehm um, hoekom wil ek kanselleer? Ek sê dit vir hom nee, ek het 'n telefoon wat ek deur my werk kry. So ek het nie regtig nodig te hê om uit my eie sak uit 'n kontrak te betaal nie. Ja, sy meisel vir my 100 minute vir 7 pond 50 kan gee. Ek sê dit van wel, ek gee nie om baie vir my kan gee nie. Ek wil nie dit hê nie. Ek wil kanselleer. Ja, maar hoekom wil ek kanselleer? Ek sê ek het jou mos nou klaar verduidelik hoekom ek kanselleer. Ek het 'n foon deur die werk. Ja, sy maar onthou die werk se stories werk ons nou nie altyd so nie. Hulle gaan jou foon enige tyd kan terugvat en dan het jy nie meer 'n foon nie. Ek sê vir hom daar is soveel plekke daar buitekant en soveel kompeterende plekke hierso in Engeland. En waarby jy 'n kontrak kan gaan aansluit dat ek gaan nie 'n kontrak lewendig hou net op die miskien se ding dat die werk net my foon gaan terugvat nie. Toe raak ek nou sommer om half ongeskik omdat ek nou nie die 7.50 deel vir 100 minute te wil doen nie. En ehm um, hy sê vir my jobba, toe ek die foon geantwoord het, het ek vir hom twee name gegee. Hy wil net seker maak ek is nou wie ek is. Ek sê vir my ek het vir die sekuriteits um, vraag geantwoord, wat, wat wil jy nog weet? Vraag vir my die vraag, en antwoord ek vir jy die vraag. Vraag my nou nog, waar bly ek, en wat is my posadres, en ek geef toe vir hom al die details, nou sê my, ok, dit sal nou kanseleer, met een extra kanselatie voor, ek sê nie, ek verstaan nou nie mooi nie. Julle polis sê ek met 30 daar voor die tyd kennis gee, en dit het ek nou gedoen, en nou sê vir my, jy gaan my nou geld vraag, om my polis te kanseleer, in tyd, hoe werk dit? nee, dit werk nou so want ek is nie meer 'n loyal customer nie. Ek sê, hoe kan ek nie meer 'n loyal customer wees nie? Ek het nou al vir 5 jaar dat ek julle kontrak. Vir 5 jaar betaal ek julle elke maand. Ek was nog nooit laat gewees nie. Ek het nog nooit enigiets anders gedoen met julle goederes nie. En nou wat ek nie meer wil wees by julle nie, nou kom gee hulle my soveel stront. Ja, sê hy nou ek As ek net die 7.50 goeders vat, ek sê ek wil nie die 7.50 betaal nie. Ek wil vir julle niks geld gee nie verstaan dit nou baie mooi soos ek vir jou vertel, niks geld nie. Ek wil niks met julle uitwaai nie. Ek sê as dit dan so groot deel is om nou jou tyd by julle te bly, dan sal ek nou my nommer hou en oorgaan op 'n pay as you go en dan kan my dan sal ek dan sal ek wanneer ek lus is om geld op te sit, sal ek geld opsit. Nou maar hoekom verander ek nou my my eh, my dientjie sê hy toe vir my. Ek sê van weet jy op die ander kant sê ek vir jou wat, ek wil niks, ek wil nie pay as you go nie, ek wil nie kontrak nie, ek wil net mooi niks met jou uit te waai nie. Stuur vir my 'n konfirmasie dat jy wanneer gaan my laaste direk debit afgaan en dan dan is dit nou die einde van my besigheid met julle. Hy sê dit vir my nou, maar hoekom verander ek my ek het nou nou nou net pay as you go gehad het en nou wil ek nie meer pay as you go gehad het nie. Is ek wie ek sê ek is en Jesus, ek strip my moer vir hom. Ek sê vir hom Ek wil nie meer met jou praat nie. Ek het nou klaar vir jou verduidelik. Ek dink ek het vir jou genoeg bewyse en en goeders gegee om te sê wie ek is. Ek sê nou vir jou, ek kanselleer. In 30 dae stop ek my direct debit. En as jy enigstens geld probeer my probeer vat na dit, dan gaan ek vir julle so hard dagvaar. Julle gaan nooit vir die lig bo sien nie. Ja, sê vir my, ek is maar net een van baie min klein mense, so ek kan maar probeer as ek so wil wees. Ek sê sê vir my, okay, fine is die polis nou gekanceleer? Hy sê ja, hy sal vir my extra charge met voor daarvoor betaal. Ek sê ek gee nie om nie en ek sit toe die foon neer. Nou e-mail ek die ou wat vir my hierdie details ge-e-mail het, e-mail ek terug. Ek sê vir hom, ek het nou net met hierdie ou gepraat en ek het uh, dis hoe laat ek met hom gepraat het en hy is so ongeskik dat ek ek dink ek wil nooit weer enigiets met julle uit te waai nie. Bel hulle my nou vandag op 'n Sondagoggend bel hulle my. Vra vir my uh, hoe was my customer service experience geweest? Ek sê julle vroue nog. Ek vertel vir hulle die hele storie hoe ongeskik hierdie ou is en ek koop hy word sommer gefire want hy is sommer 'n drol. En ehm uh, hulle vra toe nou baie groot om verskoning en daar was glad nie 'n kansellasie vir hy gewees nie. En die laaste eh, direct debit sal op daai datum wees en ehm um, hulle is baie jammer oor enige offense wat hierdie ou nou vir my gegee het en as ek uh, ooit weer terugkom na hulle dan is dit daar 'n rekord en ek weet nie wat nog alles nie en ek sit te er van wil ek's baie dankbaar dat jy my gebel het en ek is bly dat uh, al my vrae beantwoord is van wanneer is my laaste betaling uh, geldig en wanneer word my kontrak afgesny en alles maar ek kan vir jou nou eerlikwaar sê daai een ouetjie het my gemaak dat ek nooit weer na julle toe gaan nie So as julle nou besluit jy wil 'n nuwe kontrak uitneem hierso in uh in Engeland, Moe nie T-Mobile gebruik nie, want hulle is een klomp oole. Hulle weet net mooi niks nie. Ek weet mense van die ouwens is sikke, sikke sharks, maar hy het my nou baie kwaad gemaakt, so ek is nie my liste met hulle te deel nie, en ek sal, no, ek sal dit nou eers, ek sal dit nie eers vir iemand, enig iemand aanbeveel, om ooit weer by hulle contract te heen nie. So nou is ek gelukkig die 11de juli maak my contract klaar met hulle, en ek het vir hulle genoeg tyd gegeen, en dan is my bezigheid nou met hulle klaar. Klaar oor en uit. Verder, meer as dit gebeur al nie veel in my leven nie, ons begin nou by die werk met ons eerste kwartaal einde, financiële kwartaal einde, so dit gaan uh, eh, bie laf raak. As dit bykie laat is met die volgende pot gooi, is dit verskriklik jammer. Maar, um, ehm, jylle moet my verskoon, my werk, like my, reguleer my leven op hierdie stadium. En dan is ons baie geld, en dan gaan, uh, Dan gaan ek meer met julle praat en dan sal julle lekker gat vol raak. Maar tot en met dan, laat dit goed gaan met julle en uh geniet die wêreldbeker sokker. Bye. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom just like a waving flag.